Beje, turiu klausimą už 5 eurus. Taip sakant, jeigu teisingai atsakysite, tai už tuos 5 eurus galėsite kalėdom nusipirkti kokią nedidelę dovaną. Na, jeigu neatsakysite, tai tada teks dovaną nusipirkti naujiem metam. O klausimas toksai, kiek šiuo metu Lietuvos piliečių priklauso politiniam partijom? Koks skaičius? Mhm nesuklysite atsakydami, kad e, apie šimtas tūkstančių. Na, apie, nes žinot, kaip darbo partija deklaruoja, kad dešimt tūkstančių, tai man truputį kelia abejonių. Ar tikrai tiek realių narių yra, bet tai va, krikščionis demokratai su savo tom trim pagrindiniam organizacijom ar jų suvienimais turėjo apie 95 tūkstančius narių. Liaudininkai siekia apie 30-35 tūkstančius narių. Yra apie ką pagalvoti, turint omeny, kad tuometinė Lietuvoje dar ten buvo koks ketvirtis gyventojų tiesiog neraštingi, kiti iš viso gyveno tokiuose vietose, kad į vilkų staugimo mylėtojų partiją greičiau galėjo įstoti negu į politinę intensyvumas buvo didelis. Ir beje, tas dydis, ypač krikdemų, jam teikia labai puikias viltis anksčiau ar vėliau valdyti ilgai ir laimingai. O tuo tarpu buvo mažesnių partijų, tai tie patys socialdemokratai, na, jie tenai su visais na, tokiais užkėtėjusių, tai gal kokius 800 turėjo, bet su, su, su papildomom organizacijom galėjo apie mm, porą tūkstančių narių suskaičiuoti. Kiek beje ta pogrindinė komunistų partija? Atrodytų jau komunistų partija, iš užsienio finansuojama, bazuojasi Maskvoje ir Leningradė, tai jau jie ten turėtų tuos savo narius suskaičiuoti mm, kaip višiukus rudenį. Nieko panašaus jie iki 40 metų nei sąrašų, nei bilietų, kaip Sniečkus vėliau pasakė. Jie taip abstrakčiai. Jie daugiau domėjosi savo tikraisiais tais nariais. Tai va, 20 e, metų perversmo metu, kuomet jie tikėjosi užgrobti valdžią, e, rūpjūtį ar rugsėjį, apytikriai komunistai suskaičiavo, kad galbūt jų gretose su visokiais aktyvistais ir prijaučiančiais, nes jie ten greitai sugalvojo, kad gali būti nepartinis bolševikas. Na, tiesiog va taip. Formaliai neįstojęs, bet va, toks bolševikuojantis. Tai apie tūkstantis, apie tūkstantis va tokių veikėjų. Jau sekančiais metais iš to tūkstančio liko pačių komunistų skaičiavimais kokie 400. Na, vėliau tas skaičius truputį augo, perversmo metais galėjo būti Ar, ar jie taip skaičiavo, kokie 600 komunistų. Tai mikroskopinė organizacija. Tiesą sakant, sunku pasakyti, kiekgi Lietuvių tautininkų sąjungoje narių buvo. E, tikrai nedaug. Jie viso savo valdymo metu, jau kaip diktatūra, kuomet jau visos partijos uždarytos, kuomet valdininkus tiesiog privertinėja stoti į tautininkus. Ir tai jie ten šiaip taip galėjo su, suskaičiuoti m, mm, apie 12, na jau valdymo pabaigoje, čia su neolituanų ne ir, ir jaunalietuvių, sakykime, aktyvistais, 14 tūkstančių narių. Tai šiais laikais tai būtų milžiniška partija, bet tarpukarį tai opozicionieriai juokiasi, kad kas čia per nikštukinė organizacija ir, ir kodėl jie čia Lietuvą valdo. O apie 26 metus, e, apie tautininkų tūkstančius nėra ten ką ir šnekėti. Kaune daugiau mažiau besibūrianti organizacija ir jeigu ten ne, e, sakykime, maisto na, tokio, čia kaip čia įvardint, valstybinio ir, ir, ir kooperatinio kapitalo super įmonės vadovas, Lapienas, tai dar klausimas, kas ten, taip sakant, iš ko ta sąjunga ir begyventų. Ehm, tai gerai, galim kalbėti apie milžiniškus žmonių skaičius, bet ehm, tie milžiniški žmonių skaičiai sunkiai organizuojami ir dar svarbiau, jie sunkiai mobilizuojami. Kas iš to, kad turi šimtą tūkstančių narių, jeigu iki kiekvieno, nei, nu, ką ten iki kiekvieno, iki apskrities ten kokio nors skyriaus ar vadovybės, nei prisiskambinsi, nei, nei nuvažiuosi juos aplankyti. Gali tai padaryti, dvi savaitės prieš tai derinus. Mm, sąveika menka. Neįmanoma tą masę pakelti. Arba jį gali stichiškai kilti, čia tas irgi egzistavo pavojus toksai. Ar, ar atvirkščiai, spaudimo priemonė. Kita bėda, mm, ar gal, gal ir ne bėda, mm, visuomenės struktūra. Dauguma kaip caro laikais, taip ir, ir tarpukario Lietuvoje gyveno kaime 85 procentai ir niekur nuo to nepasidėsi, ir dar kokiam kaime. Na, tokiam daugiau 19 amžių primenanti. Be elektros, be kokių tenai ten telefonų ar, ar radijų. Tiesiog suvyžom ir, ir naginim. Irgi savotiškas mąstymas tų, tokio tipo visuomenių. Nu, koks mąstymas, jiem iš valstybės jie nekažin ką mato, nekažin ką ir gauna. Ta prasme, kad išskyrus va, gal pradinį švietimą ir šaukimą į armiją, nieko ten iš jų niekas ypatingai ir nenori. Net ir mokesčiai iš tos valstiečių masės surenkami gana maži. Nėra reikalo rinkti, nes vis dar daugybė naujakurių ar, ar persikėlėlių. Nu, iš kitos pusės, ką ten iš jų ir besurinksi valstybė tie mokesčiai iš, iš e, žemės e, biudžete, na, svarbus jie, aišku, 13 procentų sudaro. Ketvirto dešimtmečio pabaigoje net 20 procentų, bet juos renka ne, ne, ne pagalbės tai mokestis, tai mokestis už tavo turimo žemės kiekį ir tos žemės kategoriją. Kuo jie aukštesnė, kuo derlingesnė, tuo daugiau mokė. Tre, trečios kategorijos ten jau tas mokestis beveik simboliškas verslo mokesčiai, na, sakykime, per, perversmo išvakarės 8 procentai, nekilnojamo turto 2 procentai. Biudžeto tiek surenkam. Tai čia net ketvirtis biudžeto nesurenkama iš, iš sakykime, gyventojų, va tos daugumos gyventojų veiklos. Už tai ketvirtis surenkama iš muitų, ko dabar, sakykime, beveik nėra. Labai didelis kiekis iš monopolių surenkamas. Na ir akcizų. Plus dar Lietuva puikiai užsidirba iš, iš miškų savo turimų, užsidirba iš pašto ir užsidirba iš geležinkelių. Na, ką šiais laikais užsidirba iš pašto, miškų ir geležinkelių Lietuva, tai čia gėda ir šnekėti, o tuo metu užsidirba. Tai grubiai tariant, va taip, va, visiškai jau čia supaprastinus iki banalumų. Valstybė puikiai gali gyventi be tų visų savo piliečių mokesčių. Sienos kontroliuoti, degtinę monopolinę pardavinėti, akcizus susirinkti. Na ir pačiai verslis, vieną kitą verslą globoti ir, ir biudžetas surinks. Tai tiesą sakant paaiškino, kodėl šiais laikais perversmų neįvyksta. Lietuvoje netaip čia sunku jį būtų ir surengti. Užtektų kokių 300 žmonių ginkluotų ir galima Seimą išvaikyti, vyriausybę užgrobti. Tiesa, po to nežinia, kuo tokiam perversmininkam baigtųsi, bet teoriškai galima, o praktiškai Na, užgrobsi valdžią, pradėsi leisti įsakus ir ką, sekančią savaitę kils klausimas, o tu pensijas iš ko mokėsi? jeigu koks nors streikas arba nepripažinimas tokio perversmininkų vyriausybės užsienio, iš ko paskolas gausi, ar, ar, ar nežinau, kaip gyvensim toliau visi. Algos, pašalpos, nu, sužlugdys tiesiog gana ir taip jau tokia ne per stipriausia mm, finansinė sistema ir pinigų perskirstimą ir, ir niekas nesidžiaugs tavo diktatūra ilgiau negu porą savaičių, iki pirmos algos. O tuo tarpu 30 metais ar Kaune Smetona, ar Valdemaras, ar koks Kubiliūnas, ar, ar dar koks nors plečkaitis Lenkų remiamas atžygiuotų. Gimtam kaime, kaip reikėjo su tamsa keltis gyvulius liuopti, pavasarį sėti, rudenį pjauti. Taip ir reikės. Tai tiesą sakant, kad perversmas vyko, taigi Marijampolė, kurį jau sakiau visai nuo Kauno netoli, dabar per valandą nuvažiuoti su, su kavos atsigerimu pakeliui galima. Jis sužino, kad Kaune perversmas tik tai kitos dienos vakare, kuomet grįžta Marijampoliečių delegacija. A, tiesa, patys perversmininkai lėktuvėlį e, paleidžia ir iš lėktuvo mėto atsišaukimas, kad girdi diktatoriaus valdžia Kaune. O Žemaitija tai buvo vietovė, kur po savaitę sužinojo. Kai kurie sužinojo tik tada, kada pas juos ateina policija su, su kariuomenė ir šauliais kratą daryti, nes įtaria, kad komunistas. Sužino, kad va, įvyko Kaune. Kaune perversmas. Visko buvo. E, kitaip tariant, kaimas arba valšiaus tokiam va ligmenį kaimiečių bendruomenė gyvena savo gana uždarą, gana savarankišką gyvenimą. Ir nuo to, kas yra valdžioj Kaune, ten mažai kas priklausė. Kitas dalykas, kad galėjo esantis Kaune ir, ir labai suerzinti. Ir valšį, ir, ir apskritį, ir ištisus regionus. Bet kad tai padaryti, reikėjo pasistengti. Savaime jokių tokių neramumų, tik dėl to, kad kažkas Seimą išvaikė, mm, Lietuvoje nebuvo. Beje, tą patį galima pasakyti ir apie miestus. Gyventojai tiesiog išdresiruoti to karo stovi pastovaus. Komendanto valandų, viešo gyvenimo apribojimo. Ne, negaliu. Na ir dar pridėkit, be pigu kelti sukelimus vasarą. Tai čia, kaip sakant, kurorto sąlygos Lietuvoje. O pabandykit sukelimą žiemą, ar toli nueisite be automobilių su šakiam. Nu, o tegul ir su šautuvais. Net, net ir miestą, net ir Kaune. Šiaip su. Maištus ir perversmus galima renkti porą valandų, po to, žinote, šalta pasidaro, ypač tais laikais. Tai tas aspektas irgi turėjo rimtos įtakos. Labai specifinė kaimo visuomenė, tradicionalistinė, sunkiai Nu, dar kiek, kiek jau čia ir nepriklausomybėje gyvenanti, su primityve m, mm, politinės veiklos ir rinkimų patirtim. Beje, dar ir genėtinai diskredituota, mano minėta, Seimo rinkimų ypatybė. E, tokia visuomenė jį mm, savaime politinių veikėjų nėra. Ja galėjo vesti, ja galėjo priversti, jį galėjo maištauti, bet sukilti – Mm, būti suvienyta kažkokios programos, ne, tai ko gero buvo neįmanoma. E, miestai, miestuose taip, jie ir augo, ir didėjo, bet, na, išskyrus Kauną, šio laikinė prasme, tie miestai buvo labai maži dar. O ir juose didelis skaičius uh, politiškai pasyvių žmonių, na, žydai, sakykime, kur jie čia kišis, koks jiems skirtumas, ar Seimas, ar, ar, ar, ar, ar, ar tautos tėvas Smetona, ir, ir vieni šiaip savo, ir, ir kiti ne ką geriau. Miestuose gyvena 15 procentų Lietuvos gyventojų tuo metu. Tai, tai mikroskopinis skaičius. Net ir pačiam Kaune, na, 23 metais 92 nu, tūkstančiai gyventojų. Tai dabar Kauno rajone gyvena tiek žmonių, vir, virš 90 tūkstančių. Ir, ir urbanizacija be abejo vyko visą tarpukarį, bet iki pat uh, pabaigos, na vis tik kaimo gyventojai dominavo. Ir jeigu taip va, statistikos kvailystės žiūrėti, tai 23 mm, metais kaime gyveno 77 procentai Lietuvos gyventojų, o 39-79. Čia ne, ne, ne kaime išaugo ir ne miestą išmirė. Klaipėdos kraštą praradom su Klaipėdova ir pasikeitė truputį statistika. Mm, Vilniaus gražinimas taip truputį <laughs> viską atstatė atgal. E, bet e, tiek to, mm, užteks gal čia apie tą visuomenę, reikėtų keli žodžius tarti. O kągi mes čia matom, kasgi vyksta? Vyksta elitų konfliktas tuometinė Lietuvoje. To senoji iki karinė e, politinių jėgų sakykime, demokratų partijos, viltininkų ir, ir taip toliau. Gvardija jį nuo valdžios arba pati pasitraukusi arba nustumta. Vietoj to į pirmą planą išbėgo žmonės, kurie savo aktyvumą ėmė rodyti na, 19-22 metais. Daugiau mažiau ilgą laiką smetonas paskirti į savo postus ir jo globojami. Na, tokia karjeros elitas pavadinkime. Na ir e, trečia elito banga, e, tai be jokios, abe, jokios abejonės krikščionių demokratų e, atvesti į valdžią žmonės. Na ir tų žmonių niekas nematė caro laikais, kuomet buvo pavojinga, nelabai kas juos matė ir, ir vokiečių okupacijos metais, o dabar jie buvo visur, kur tik nori, nuo ministerijų iki savivaldybių. Tikra, tikra bėda buvo tokių darbuotojų kokybė čia tiek e, tai lietė ir, ir kariuomenę, tiek ir valstybės administravimą, mm, tiek ir e, policinės struktūros, visur diletantai. Diletantai be patirties, be žinių, be mokslo. Na, duok dievę gimnaziją baigė, O ką ten toj gimnazijai išmoko? Na gerai, išmoko keturias užsienio kalbas. Na, senosios graikų kalbos turbūt Lietuvos kaime niekur neprireiks. Mm, kitų gal prireiks. Matematiką moka, raštvedybos kažkokius pagrindus moka. Ir, ir tai dažniausiai viskas, gana teorinis pasirengimas. Toliau viskas praktikai. Tai žinot, kai, kai pradedi mokytis kelnes siūti, geriausia tai daryti, tai daryti naudojant svetimą medžiagą. Su savo labai prastai išeina. Tai šito būta daug ir kaip su konstitucinė teise, neteise, civilinė teise. Tai taip, tiesą sakant, e, buvo ir tiesiog su e, na, visuomenės vidaus tvarkos palaikymu. Nėra, nėra, nėra ir, ir tų, kurie galėtų normaliai užsiimti, sakykime, politinę žvalgybą iki 23 metų, tų metų net ir nelabai ir buvo kas. Bu, buvo e, prie generalinio štabo žvalgybos skyrius. Na, va, jie ir užsiminėjo. Na gerai, kurį laiką Lietuvos, prie, Lietuvos priešorės beveik automatiškai sutapo su Lietuvos priešais ir vidaus. Bet vėliau tai, aišku, būklė keitėsi. Tas būklės keitimasis, na, galų gale prie vidaus reikalų ministerijos sukūrė, politinės policijos skyrių, Jį ten visaip e, pervadindavo, a, vėliau pirmas skyrius ir tik nuo 34-33-34 metais sukuria valstybės saugumo departamentą. E, bet e, saugumiečiais ar VSD, čia kaip sakant, kaip sakant, na, trumpokai visuomeniai vadino, buvo pritapę žvalgybininku ar kontržvalgybininko pavadinimas. Na ir, ir kas ten dirbti? Ten dirbti. Ištraukti kokį nors rusų laikų žandarą, na tai žinote, kažkaip keistokai atrodytų. Vienas kitas e, buvo, čia komunistinį judėjimą prižiūrėjo toksai Lašas e, Spiridonovas, Pavlas. Na, O kiti tai daugiau mažiau patirtis iš karinės žvalgybos arba daugiau daugiausiai, sakykime, baltųjų pusėje kovoja Rusijoje, kur nors Kolčiako kontržvalgyboje ar Denikino. Na, nu, va tai tokie grįžę ir, ir jie čia pradeda mm, tvarką įvedinėti. Patirtis jų nei šiokios, nei tokios. Nu, ką karinė kontržvalgyba ar žvalgyba moka? Na, grubiausia priešo žvalgų perverbavimą, savų žvalgų siuntimą. O tardymo lygis, nu tai arba sušaudysim, arba primušim. Tokiam ligmenį. Operatyvinis, koks ten darbas, kokius ten tinklus e, savo viduje kurti. Na, filioris, tai yra stebėjimo išorinio. Vieną kitą perverbuoti agentą. Žemas lygis agentūros, žemas lygis ir vadovų. O jau krikdemo valdymo metu, tai galima sakyti, pasiekė tokį visišką absurdą. Tai politiniai policijai, tam skyriui ėmė vadovauti toks Antanas Rašys. Na, jis krikdemų žmogus, absoliutus. Ir jam vadovaujant ten pasiekė tokį mm, kafkinį absurdo teatrą kai kuriais atvejais. Neskiria socialdemokratų nuo liaudininkų, mm, socialdemokratų ir liaudininkų nuo komunistų neskiria verbavimas, na, kaip iš kažkokio, na, tikrai ten turbūt žmonės romano ir kino filmų jau tuomet prisižiūrėjo. Čia komunistai skundėsi, kad ten ateina vienoj rankoje revolveris, gazdina atseit, kitoj pinigų banknotų. Na ir sako, arba nušausim, arba imk pinigus ir, ir mum dirbsi. Na čia jau kažkas tokio labai ypatingo. Muša suimtuosius labai dažnai net ir kankinimo atsiranda elementai. Elektra, dinamo mašinėlėm, elektra papurto. Užsijima visais ir aktyviai. Ir liaudininkas, ir komunistais, ir tautininkus, ir, ir ko, ko, ko tik tai nedaro. E, Tokie visokie jų toks aktyvumas e, kėlė didelį susierzinimą ir nepasitenkinimą. Ypatingai iš kitų politinių partijų. Jie ten pradeda tokį visos vieningai prie, prieš e, politinę policiją nukreiptą, galima sakyti, spaudos kampanija. Ir kelis metus ta spaudos kampanija tęsiasi. Iš kitos pusės reikėtų pridėti, kad e, tarpu kariniai Lietuvoje ir, ir ta politinio gyvenimo kultūra tokia savotiška. E, nemato jokios ribos, jokio slenkščio nejaučia tarp politikos na, legalaus veikimo ir nelegalaus. Jeigu negalim legaliai, padarysim nelegaliai. Ir, ir, ir daro. Leisim ten kokią spaudą tokią pusiau neregistruotą. O jeigu reikia, galima ir, ir smurtą panaudoti. Tai šiaip sakyti, kad Lietuva buvo kažkokia bananų respublika, neišeitų, bet e, politikos veikėjai, net ir lyderiai, iš e, politinio arsenalo išmesti susidarojimą fizinį, na niekaip nesugebėjo. Tai tiek jau to ten pasikesinimą į Valdemarą, bet ir iki tol būtų. 21 e, metais pasikesinimas į Ernestą Galvanausko, tiksliau ne du. Vieną kartą šaudyt bando, kitą kartą šauliai susprogdint bando. Dėl ko? E, už darybą su Lenkas, kad Himanso antrąjį projektą tarsi svarsto priimti jį nepriimti. O vėliau čia po perversmo tai pasipila tie teroro tokie aktai keisti. Liaudininkų spaustuvę susprogdino. Susipešus geležinio vilko atskirom grupuotėm organizacijos. Išsprogdino geležinio vilko būstinę. Na, Valdemarą jau minėjau, nušauti bandų. Vėliau pasikesinimas e, iš geležinio vilko veikėjo e, vidaus reikalų ministro ir, ir taip toliau. Tiesa, tas teroras jis nusmulkėja ten į pagrindinius valstybės veikėjus ir politinių partijų lyderius nesikesina. Bet šiaip kokį policininką galima ir pašaudyti nieko. Dėl politinių sumetimų, kad, kad neatsipalaiduotų. Tai, tai šitas irgi, irgi egzistavo. Nereikėtų stebėtis tuo, kad štai perversmas ir perversmo metu iš tiesų grasina, kad gali imti ir imti ir nors nužudyti. Niekas tuo labai nesistebi, nieko nešokiruoja. Kitas dalykas, kad ko gero tas smurtas taip neišauga į milžinišką siautėjimą. Tai aš jau nekalbu apie smurtą ten tokį žvalgybinį, pasienio, tarp Lenkijos ir Lietuvos normalios sienos nėra demarkacinė linija, kurį laiką e, po 10 km nuo tos linijos e, niekieno žemė. Na ir to niekieno žemė partizaninis karas iš abiejų pusių. Na, partizaninis siunčia, tie siunčiam ir mes savo atseit partizanus vietinius. Na ir jie ten truputį pasišaudo, saikingai. Ir vėliau prie tos demarkacinės linijos, ji normali nėra, ji tiesiog pažymėta kartam su, su šieno kuokštais. Tai pastumė, tai kažkas pereina, koordinavimo nėra, tai kas nors sielius plukdančius apšaudo, tai karvę nuvaro. Intensyvus toksai pafrontės gyvenimas. Lietuvos gyventojai pasirodė tuo metu mėgsta ginklus turėti, kartais ir reikia, nes banditizmas egzistuoja na banditizmas čia greičiau ne banditizmas o plėšikavimas toks tradicinis iš pasakų vos ne laikų atkėlęs atkeliavęs kai miške kokie nors sutinka ir atiduok ką turi tai ginklų turi žmonės nelegalių visokių Tiesą sakant, mano senelis kartą, čia, čia kaip vos nešveiko nuotikiai, bet po pasikesinimo į Valdemarą apsižiūrėjo, kad ten pas jį namie du, du pistoletai kažkaip užsiveisė netikėtai. Neregistruoti, aišku, nežinia iš kur. Ne, teko mm, jų atsikratyti, nes jau labai kratos prasidėjo įtartinų piliečių. Tai. Mm, žodžiu, smurtas neįsisiautoja iš dalies dėl to, kad e, labai tas Lietuvos politinis elitas negausus. Visi čia pat. Jeigu išeitume iš auditorijos, kurioje paskaitos vyksta, arba užliptume ant, ant mūsų fakulteto terasos ir pažiūrėtume, tai mes matytume visą tą teritoriją, kurioje vyko tarpukario Lietuvos gyvenimas. Na, taip grubiai tariant, keturi kvadratiniai kilometrai. Visi tenai gyvena, visi ten, visi ten dirba, vieni kitus pažįsta. Sekmadienį nepereit laisvės alėją pirmin atgal kepurę kilnojant, na tai čia nesusipratimas kažkoks būtų, tą daro. Tiesą sakant, ir, ir mano dar ir senelė, ir tėvai tą darydavo, ir aš vaikystė vaikščiodavau. Na, skribelės nekilnodavau, skribelės neturėjau. Toksai Kauno ritualas, kai palangojus saulę nuleisti nuo tiltų, į jūrą, taip Kaune. E, bet, e, na, juokas juokais, bet iš tiesų vieni kitus pažinojo. Ir pažinojo gerai, susigiminiavę, kartu mokėsi, kartu tarnavę. Tose pačiose draugijose, nebūtinai, draugijos gali būti nu, skirtingų partijų labai žmonių. Kartu švenčia šventes ir, ir, Na ir, ir kai viską darai kartu, tai žinot, po to sakyti, kad imsiu aš tave ir nušausiu, truputį sunkoka. Ir jei pažiūrėti politinio teroro aukas, ar, arba susidorojimo, arba politinių procesų, tai pamatysime, kad nukenčia ne tie, kurie dvasiniai lyderiai ar organizaciniai lyderiai, o tokie vykdytojai. Žemutinė ar, ar, ar net ir visai mm, gatvės organizacijos lygio grandis. Iš e, tikrų vadų, iš politinių ideologų, galima sakyti, rimtai nenukentėjo niekas. Mm, per visą ir, ir seiminį, ir, ir, ir autoritarinės diktatūros laikotarpį. Tuo tarpu e, krikščionių demokratų valdymui buvo keletą tokių rimtų problemų. Viena iš jų tai santykiai su katalikų bažnyčia. Na, jam tai jokia problema nebuvo, problema buvo opozicijai, kurie na, turbūt galėjo parodyti daugiau lankstumą, atsižvelgiant, kiekgi katalikų tuometinė Lietuvoje buvo. Bet ne, neparodė. Na, aš jau kalbėjau, kad, sakykime, ta koalicinė vyriausybė e, Kazimiero Griniaus e, na, pasitraukė su Iro dėl Sakarino mm, skandalo ar Sakarino kokaino skandalo, bet e, formalia pretekstu buvo svarstymas įstatymų, nuostatų ar galima kunigam po žemės reformos duoti žemės. Nes e, užsispyrę buvo liaudininkai, kad ne, negalima, žemę reikia duoti tik tiem, kurie dirba. Kunigai žemės nedirba, dėl to, na, šešis hektarus tiek to, tegul ima, bet jokių būdų ne, ne 30, kaip, kaip visi kiti kaimo, kaimo gyventojai neturinti žemės. Na ir, ir tokia puikia diskusija baigėsi tuo, kad ministro kabinetas atsistatydino laikinai, galima sakyti, nutrūko koalicinis bendradarbiavimas. Išliko toks greičiau, gre, greičiau e, koalicinis sugyvenimas. Kurį laiką? Iki 25 metų vasario mėnesio. E, kitaip tariant, e, ne, atsiprašau, ne, ne 25 iki 24, iki Antano Tumėno vyriausybės. Dar trys vyriausybės sugebėjo Ernestas Galvanauskas pirmininku ministrų kabineto būdamas išlaikyti. <laughs> Įdomi asmenybė, jisgi šiaip tai toks kaip ir socialdemokratas, bet tuo metu jisai save pateikia kaip nepartinį neutralų žmogų. Na, matyt, tokiu gal, gal, gal ir buvo. Tai dar, dar, dar, dar kažkaip derinami veiksmai. Po tų 24 metų bendradarbiavimas tarp liaudininkų ir krikdemų nutrūksta ir Krikdemai porą metų ima valdyti, galima sakyti, vienvaldiškai. Su tuo mano minėtų ir, ir šeškomu, ir, ir pinigų davimu katalikų bažnyčiai. Ir tiesą sakant, tai buvo ne patys geriausi metai krikdemam. Kasgi nutiko? E, nutiko Vatikanas. Vatikano e, sprendimas Lietuvių-Lenkų konflikto atžvilgiu. Bendrai Lietuvos visuomenė į Lenkus žiūrėjo kaip į baisiausius priešus ir apie jokius Hymanso projektus nieko girdėti nenorėjo. Dar daugiau nenorėjo girdėti net apie jokias darybas su Lenkais. O jas bandydavo atnaujinti užsienį, baigdavosi tik tai skandalais ir, ir O nu, kuo ten baigtis galėjo? Lenkai atiduoti Vilnių nemato prasmės, ką jau už tai gaus. O lietuviai ką galėjo pasiūlyti ir, ir ko reikalavo? Reikalavo, kad atiduotų Vilnių. Na tai dėrėtis faktiškai nebuvo dėl ko. Vilniaus vyskupu buvo palaimintasis e, Matulaitis, e, bet jisai pasitraukė į, į Kauną, Kaune reziduoja. Ir tada Vatikanas sugalvojo gudrą kombinaciją, paaukštino. Paaukštino, įsteigė arkiviskupystės dvi, vieną Vilnių, kitą Kaune. Ir Vilniuje vyskopo tapo toksai Jabžidovskis. Jis tarp Lenkijos ir Lietuvos gyvenamo etninio paribio žmogus atrodytų, kad gal ten ir neblogiausias pasirinkimas, bet paaiškėjo kaip didelis lietuvių nekentėjas ir, ir toksai uh, Mm, vienas iš nemėgiamiausių Lietuvoje žmonių. Na, Vilniaus arkivyskupas užgrobė lietuvių akimis Matulaičio vyskupo sostą Vilniuje. Tuo tarpu Lietuvoje iš viskupijų trijų gabalų Žemaitijos, Vilniaus ir Seinių sulipino naują katalikišką provinciją Lietuvos. Mm, arkivyskupas Kaune ir keturios viskupijos Vilkaviškio, e, Panevežio, Telšių ir Kaišėdorių. Ir Lietuva tai priėmė kaip asmeninį žaidimą, kaip krikščionių demokratų, nors jie kaip ir, na, ką jie popiežiui gali pasakyti ar padaryti. Nesvarbu, kovo 8, 25 metais, na šiaip kovo 8 čia tokia neaiškia šlikščių gana uh, veikėjo sugalvota tarptautinio moters dieną švenčia. A, tai tais metais ne. Atšventė ką kito. Konkordatą, galima sakyti, ir, ir Lietuvos bažinytinės provincijos atkūrimą. Demonstracija prie rotušės su policijos stumdymaisis ir prie popiežiaus pasiuntinio na, nuncio, prie nunciantūros, cechinis tuo metu nuncijus buvo, ten surengė tokią moterų demonstraciją su gal ne visai lietuvišku, bet kaunietiškai aišku šūkiu. E, von iš Kauno. Na, von tai von, išvijo Nuncijų, iš viso ruošiasi, kaip sakant, akmens ant akmens iš, iš Vatikano nepalikti įsisiautėję mm, <clears throat> patriotai Lietuvoje. Na, paliko, paliko Vatikaną be abejo ir kataliko bažnyčia liko, bet smūgis e, krikdemo autoritetui buvo tas 25 metų m, mm, provincijos sudarimas milžiniškas. Beje, naudodamasis progą perduotų na, mm, pagarbą išreiškiu popiežiui Jonui Pauliui II, dabar jau, jau ir šventajam kuris e, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, tą Lietuvos ir Lietuvos bažinytinės provincijos sienų klausimą išsprendė. Paprastai ir aiškiai, sprendė prijungę Vilniaus teritoriją priklausančią Lietuvai ir Klaipėdos kraštą prijungė. Ne šiaip, tai negana, kad Vilniui neaišku kas, tai dar buvo ir Klaipėdos katalikai, jie priklausė nekam kitam o varmijos viskupystai. Na, kryžiuočių užkariavimo laikų, na, nuo dievo žino kada. Na, tiek to. E, konfliktas tas buvo ryškus, aiškus ir, ir gana, gana skandalingas. Na, kad jau čia apie tuos nuncijus, tai reikėtų paminėti, kad vėliau tautininkai pabandė gerinti santykius ir iš tiesų e, vėl pa Lietuvą atvyko nuncijus e, iš, iš Vatikano, Bartoloni, nunciatūra Na vėl gaila, kad ne, ne, ne auditorijai paskaita pro langą matytumėte, dabar Kauno menininkų namai ten įsikūrė. Ir 32 metais pirmais, tiksliau, jį iš Lietuvos išvėja. Išvėja atseit dėl, dėl konkordato sprendimų, dėl kišimosi krikdemų ir tautininkų konflikto, o iš tiesų tai dėl to, kad jisai Italijos ambasadoriui ėmė ir, ir na, pasikalbėjo su juo kaip italas su italu ir, ir pranešė apie mm, smetonos šeimininio gyvenimo ten kažkokias intimės ypatybės praneš, tai pranešė, o Italijo, it, italų tas ambasadoris, Musolinis Italijoje su, su Romos popiežiu tuo metu pešėsi. Pasiuntinys italų bu, bu, buvo na, mm, fašistas ar, ar, ar priklausė tą tai organizaciją. Jisai iš karto smetonai ir svarbiausias smetoniniai jadvygai viską perdavė, ką, ką jam nuncijus e, pakalbėjo. Tai baigėsi taip, nuncijai nekas. Buvo irgi išvytas iš, iš, iš Lietuvos, o tą jo nunciatūrą padarė vaikų ligoninė iš jos. Jau Lietuva prieš okupaciją buvo atsiųstas trečias nu, nuncijus, bet nespėjo nei normaliai įsikurti, kai kurti, kai jau čia laisvės alėjame važinėti Stalino tankai ir taip pat nunciatūra buvo likviduota. Na, nesisekė Lietuvai su nuncijais, nesisekė, ką jau čia Mm, padarysi. E, kuomet išrenkamas trečias Seimas, o jame ta koalicija tautinių mažumų, socdemų ir, ir liaudininkų, jie vos ne pirmų darbų imasi ir griebėsi finansų sferos tikrinimus, kur pinigai leidžiami. Na ir, ir taip didelis skandalas sukelia. Ir ministras e, pirmininkas e, Vytautas Petrulis ir sekantis e, beveik metus, na ne, ne beveik ten truputį mažiau, 25-6 metais Leonas Bistras, jie atsiduria liaudininkų taikinyje. Ir kogi ten liaudininkam jie nepatinka. Nepatinka, kad e, skiria pinigus bažnyčiai. Na, ten toks kaip anegdotas, bet viskupų lasdom įsigyti 26 tūkstančius litų paskyrė. Kiekgi čia apie 90 tūkstančių turbūt eurų būtų. E, nepatinka, kad e, propaguoja, nepropaguoja, globoja Vailokaičio verslą. Na, Vailokaitis taip, lietuviško verslo čia toks banginis. E, ir bankininkai, ir fabrikantai ten broliai Vailokaičiai, ir, ir vienas iš jų kunigas. Bet ir, ir, ir globoja, ir globoja kaip paskolą duoda. Su labai mažom paskolom. E, procentais mažais. Nieko čia baisaus, kad, kad valstybė remia savo verslą. Bet tuo metu matot, kokia būklė buvo. Faktiškai nulinė infliacija ir labai brangus kapitalas. Valstybė galų gale ima riboti procentus paskolų. E, bet tai kur ribojo, kur ir neribojo, o tie procentai žvėriški kažkokie. 12,5, 11 metinių e, procentų palūkanų. Na tai iš principo tos paskolos tai greičiau greitos, į žemės ūkį e, orientuotos paskolos, kuomet pasiskolinai, derlius užaugo, pardavė ir gražinai tą paskolą. Vat tokio tipo pramonėje finansuoti su tokiais procentais dar to metiniai Lietuvoje, tai na, buvo tiesiog neįmanoma peilis. Na va, vyriausybė su labai mažais procentais paskolą davė. Iš karto nepatiko mm, naujai valdžiai, kas čia darosi. Zitietėm pinigų duota, e, darbo federacija, da, daug išdalinta pinigų, e, skaičiavo, suskaičiavo, išėjo apie 2 milijonai litų išdalinta va tokiam e, krikdemam draugiškom ir artimom organizacijom ir įstaigom. Na, dabartiniais pinigais 2, 2 milijonai, na, apie 10 milijonų eurų būtų. Nemažai, nemažai, negaliu sakyti. Tik tiek, kad čia tie pinigai neišvokti, o va taip, va, Ir, ir dar išdalinti vyriausybės iš ekstra, ekstraordinarinių išlaidų, na, sakykime taip, iš slapto, pusiau slapto biudžeto. Tai taip jau gavosi, kad krikdemam liaudininkų valdymas, o liaudininkai to neslėpė, jie visą tai paduosi teismą. Ir, ir aišku, kuo tas teismas gali pasibaigti. Tai turbūt nenustepsit, kad buvęs 11 kabineto vadas ministras pirmininkas Vytautas Petrulis ir 12 kabineto Leonas Bistras. Jie buvo ir tarp aktyvių perversmo rengėjų ir vėliau Valdemaro vyriausybės ministrais tapo. Vienas švietimo, kitas finansų. Jiem jau interesas čia buvo ne, ne politinių ambicijų, o tiesiog ar į kalėjimą pasodins ar nepasodins. Tai beje, Petrulį visgi pasodino, tik tai nebe liaudininkai, o tautininkai. Irgi už spekulacijas, machinacijos, dviem metam nuteisiu. Nelabai ne kaip žmogui mm, sekėsi. E, prie viso to dar reikėtų pridėti nesibaigiančią kažkokią tai Lietuvos nelaimę, tai yra diskusija dėl bažnyčios vietos valstybėje. E, konkrečiai išraiška kunigų algos. Kunigų algos e, buvo mokamos už jų atliekamą darbą, tai yra už civilinę metrikaciją, mirimo, laidotuvių ir santokų fiksavimą. E, tiesa, kurį laiką tai irgi kunigam mokėjo, rabinam nemokėjo. Čia prireikė vėliau jau tautininkų valdžios, kad tuos reikalus sutvarkytų. Bet tiek to, mokavo už konkretų darbą. Nemokėsi kunigam, reikės mokėti kažkokiam konkrečiam raštininkui kažkur apskrity. Ir tai dar nežinia, ar kaip jis ten ves, ar, ar, ar, ar gerai, ar blogai. Tas civilinės metrikacijos klausimas, jisai ir vėliau išliko ten baisių skausmų, daugiau, net dėl to, kad čia baisiai tikintis ir, ir, ir negali mm, žmonės vieno kito mylėti be bažnyčios palaiminimo. Toli gražu ne, kraičio klausimas. Vedi, vedi kartą ir visam gyvenimui, kol mirtis įskirs. Gauni iš nuotakos kraitį. Už ko ištekės priklauso, kiek tėvas pinigų davė. Ne visur, ne visur. Jau egzistuoja ir normali mum įprasta meilė, normalios mum tiksliau įprastos šeimos. Bet tai, tai kiek jų? 20-30 gal procentų. O kitur vedybinėse skelbimuose tiesiai šviesai rašoma, kad štai turiu tiek tiek hektarų, tiek tiek litų. Tiesa, nebūtinai labai daug, ten kartais giriasi, kad 200 litų turi, na, ir tai geriau negu nieko. Na, nu, kad... Mm. Bet, e, bet nesibaigiančios peštynės. 24 metais buvo net e, ir, ir liaudininkai pasiekė, kad registruotų tiesiog savivaldybėse uh, valšių ar, ar apskričių, dabar nepamenu, valdybose tos mirimus, gimimus ir, ir, ir panašiai. Per devynis mėnesius visoje Lietuvoje tik trys tokie atvejai buvo. Nes vienur arba nenori, arba nesugeba, o dažniausiai patys žmonės, eiliniai piliečiai, bijo. Nes maža čia ką užsiregistruosi, paaiškins, kad visą tai neteisėta. O kraičiai jau nebegražins arba mirusį, sakys, be kunigo čia kažkaip palaidoja, tai, tai pašventintai žemė jam vietos nėra, laidokite už tvaros ar kur vidury lauko. Na ir, ir, ir to buvo. Didelių konfliktų ir amžinų buvo peštynės dėl religijos mokymo mokyklose. Na, tėvai poros moksleivių irgi pareiškia, kad jie ne, ne, nenori, nenori tinka, kad mokytų religijos. Tai po to atestato nėra kaip išduoti baigus mokyklą. Nes neįrašyta, ką įrašyta. Delsė, aiškinosi, skandalas po skandalų. Na ir didelė problema be abejo buvo bažinytinio turto klausimas. Nes šiaip tai žinot, o ką, bažinyčia per šimtus metų Lietuvoje buvo sukaupusi milžinišką turtą, tiek dvasinį, tiek materialui, konkrečiai žemės, viskupų donacijos, vienuolynų, konkrečių parapijų, o jas visas ėmė ir caras Nikolajus pirmas e, nacionalizavo. Vietoj to pareiškia, kad jis mokės algas dvasininkam. Taip, dvasininkai renka aukas, bet dar jie gauna iš caro valdžios, gaudavo algas. Kaip ir kompensacija už tas nusavintas žemės. Ta patį padarė su stačiatikais, tą patį ir su katalikais Lietuvoje. Tai dabar nepriklausoma valstybė, na ir ką, Jeigu atiduodam e, bažnyčias ir vienolynus, kurias pavertė cerkviam, tai o kodėl tik pastatus atiduodam? Kur, taip sakant, pagrindinis turtas? Na ir krikdemo akimis e, pagrindinio turto atiduoti kartais ir nėra kam, nes jau tų nebelikę e, ir tų ordinų Lietuvoje. Ir, ir na ką, kaip atiduosiu su baudžiauninkais, ar, kas ten dirbs, ką, ką ten darysiu, gal ir nereikia, bet mes toliau mokam tada tas, tas algas liaudininkų ir socialdemokratų akim, tai čia buvo kažkas, kažkoks siaubas ir nesąmonė. Visų pirma, kam ten kunigui ta žemė ir, ir žemiški turtai? Na, su tuo galima čia kažkaip ginčytis ar diskutuoti. Na, iš kitos pusės, tai jie išnaudotojai ir parazitai bus. Ir yra, ir, ir dar bus didesni. Nereikia jam nieko duoti. Kuo skurdžiau gyvena, tuo, tuo arčiau Dievo. Na, irgi tokia keista pozicija. Tai va dėl tų trijų, dėl civilinės metrikacijos, dėl e, religijos mokymo. Religijos mokymas buvo gudriai rašytas konstitucijai, kad ten, kur, kur dauguma tėvų pasisako, ten jisai va, kaip ir valstybinėse mokyklose religijos mokymas kaip ir privalomas. Nu tai raskite jūs man dabar čia tokį laisvamanį ar kažkokiu bedievio kaimą. Ne, dabar gal rasite, mažą kokį ten degradavusi landynė, bet tuometinė Lietuvoje tokių nebuvo, kur be pažiūrėsiu, ten dauguma tikintis. Na tai tada gyveni tarp tikinčių, vat, aš netikintis vaikas irgi ne, nenoriu, kad katalikas būtų ir kur mums dėtis, įkurti atskirą laisvamanių mokyklą, na tai fiziškai tai sunku. Arba privačią tada, Gal, galima privačioj mokyti. Kaune gal ir įmanoma tokia sukurti buvo, bet visoje Lietuvoje tokio tinklo nepadarysit. Na tai čia vienas klausimas. Antras su tom civilinėm metrikacijom, trečias su, su, su to kunigų turto. Atrodytų, gal kokį kompromisą buvo galima pasiekti. Nebuvo galima. Ginčiasi visą seiminį laikotarpį. Ir ne tai, kad tokia intelektuali diskusija Konrado ar, ar Berkovskio kaviniai. Ne. Griežtai. Iki raudonumo, iki kumščiai ginčijosi vėliau, kai po perversmo. Ginčijosi, kuomet tautininkai tapo vienvaldžiais ir o, krikdemai su liaudininkais ėmė ieškoti bendrų koordinačių, bendro veikimo trisdešimt ketvirtais ginčijosi trisdešimt šeštais ginčijosi galų gale šiaip taip jau sudarė tą opozicinę koaliciją vadinamą politinę ašį trisdešimt aštuntais metais ir ką gi ten pirmiausiai darė ginčijosi dėl kunigų algų dėl, dėl civilinės metrikacijos ir vaikų mokymo Lietuva prarado nepriklausomybę, buvo okupuota. Mm. Na, prie vokiečių truputį ginčytis ir lietuvių aktyvisto fronto mm, metais kažkaip laiko trūko. Bet už tai, kaip puikiai pradėjo ginčytis 43-4 metais vokiečių okupacijos pogrindinės dvi organizacijos. Viena krikdema, o kitas, pavadinkim taip, daugiau liaudininkų. Niekaip kartu veikti negali, nes nu, kaip veiksi, jeigu dėl, dėl kunigų neįsiaiškini ilgų. Na ir, ir dar pratęsė savo ginčius, be jokios abejonės vliko metais jau tie, kurie liko gyvi, atsidūrė kur nors Amerikoje, dar ir ten turėjo kvapo tom puikiom diskusijom tęsti. Nežinau, aš čia turbūt jokauti bandau, bet, bet to, taip atrodo, kad jeigu ne tas kunigų algų ir, ir, ir tų metrikacijų klausimas, tai ko gero Lietuva taip ir liktų seiminė, demokratinė, be jokių tautos vadų ir smetonų. Bet ne, buvo klausimų, kurių jūs spręstate, spręstate. O taip, nes sudėjus su krikdemo ir liaudininkų bendras pajėgas, tai jie galėjo valdyti Lietuvą, neatsižvelgdami jokios kitas ten partijos, partijėlės, be, be jokio vargo. Čia ne tai, kad jie daugumą, jie absoliučiai ne daugumą, bet kokius klausimus gal būtų sugebėję spręsti, bet nesugebėjo. Vietai to į valdžią atėjo Partija, tiksliau ne partija, Lietuvių tautininkų sąjunga tai visų pirma sąjunga. Jie partija nenorėjo vadintis. Jų ideologija kiek kitokia. Mm, partijos skaldimas. O čia sąjungis toksai sąjunga. Mm, ką jie vienyje? Aktyvius lietuvius vienyje. O aktyvus lietuviai gali jie turėti vairius įsitikinimus. Jie netaip ir svarbu. Svarbu sutarti dėl keleto bazinių dalykų. Na, tokia savotiška organizacija atėjo valdžia. O, o jos populiarumas, na, taip patys galit spręsti. Trys uh, vietos iš 98. Mm, tai dabartiniam Seime turbūt e, turėtų, nu, nežinau, turbūt keturias, na, gal penkias vietas. Nu, tai pažiūrėkite, kokia čia frakcija ir, ir partija dabar, dabartiniam Seime tiek turi. Čia nežinau, tai pagarsėjusi per šiuos rinkimus Lenkų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ar dar kokie nors tenai mm, senieji Gentvilo vadovaujami liberalai. Na tai vat, jeigu va tokia partija dabar užgrobtų valdžią, taptų vienvaldę diktatorį ir valdytų Lietuvą 13 ar 14 metų. Mm, kaip tai? Labai realius scenarijum atrodytų šio laikiniai visuomeniai. Mano galva kažkas iš fantastikos ryties. O tuo metu mm, buvo kitaip. Kodėl? Todėl, kad tos tegul ir mažos partijos pusėje buvo valdininkyje nemaža dalis. Nes jiem ir krikdemų tas partinių visokiausių išsišokelių vadovaujimas buvo įkirėjęs. O dar labiau jiem nepatiko liaudininkai, kurie tik atėjo ir, ir paskelbė, kad tuoj taupys biudžetą visur nurieš viską. Ir algas sumažins, ir kariuomenę sumažins, ir kunigam algų nemokės, sutaupys pinigų. Tiesa, neaišku, kur tuos pinigus dėti ruošiasi, matyt, savo laidotuvėm atsidėti ruošiasi. Na, jokauju, jokauju. Politinės laidotuvės liaudininkam e, įvyko tik iš dalies 26 metais. O štai kaip tos laidotuvės iš dalies įvyko, pakalbėsime po nedidelės kavos podelio pertraukos.